rinka maza ta koyar su maza Zurin mai sarki mai sarki Allah ya ba ta kafar tuka. Idan ya ga ita bayan ta kare a jere kare a jere ka tana da kasar duniya mutu a roba da wula roba Allah. Allah ya ta kama a yi ba ne kuma ya kanta wa karfi.

mai gyara abu ne ya gyara mai gyara abu ne ya gyara kuma ba ba Sai ka ake wargi ya yawa gaba da ke da gaba ne. Sai ka ake wargi yawa gaba da ke da gaba ne. Ba ta makawaci mai kaya. Mai wargi na da ke kada na mai ke da baban yan kwana. Dan yin mai ka ji ka tabi kai na in dan boyi ka tabi kai in dan tawani ka tabi kai na in ka da mazarbe ka. Ni wala maka mai san ba. da gudu tsaina in ban tauri ka fito tsaina in ka taba sarki ka halin ya bada maka bai san tauri ba ka ga da azzashin tarki bane ko ka yara ni ka ga da azzashin tarki bane ko ka Tsohon baka ƙarya ta ƙare. Kun tsohon baka ƙarya ta ƙare. Kuna amshin ƙanan nesa wajen. Kuna amshin ƙanan nesa wajen. ne na yi kowa in kai wani ya dani an dafa da ƙarya ballata wani ba da alfarma kai. Da bakan komo da bakan tasa da biyar kura da Da bakan komo da da biyar kura da madar da madan da madan daji a waɗa musu gaji wari. Da da da na mace da ba Bai wanki da rage ka da na da ba kai kwana. Bai wanki da rage ka da na da ba kwana. ka mu da maza ka kai su maza da na biyun da dare matuƙa da na biyun da dare matuƙa da maza ji wata tashin da na ji da na maji ki da da ya ba ka gidan basani. Rikan na ga ita ka daga da yawa mun duniya da ta saba mu ba mu da zarar jahilci na ya da san komi ba. Mai gyara abu nan ya gyara. Yana ba da duniya ya bata. Mai gyara abu nan ya gyara. Yana ba da duniya ya bata. ka ajira in ya aiki in ka ara ka ayi wani ya aiki san komi ba. Kuma ka aiki wani duniya yawa. ka da ke da bala'in. Kuma ka aiki wani duniya yawa. Kuma da

Tsohon masa ƙarya ta ƙare. Tsohon masa ƙarya ta ƙare. Ku kuna amshin damar nasa wani ne. Kuna amshin damar nasa wani ne. Kuna amshin damar ya daɗe, an zaba da ƙarya ba za ta wani da kan komo da bukatta ta da biyar kula da ai da kan komo da bukatta ta da biyar kula da da madan dirmi da madan daji a wada mu da daji ko wa kadda haqqul kalam kuma ya rila da ilawa ko wa kadda haqqul kalam kuma ya rila da ilawa ja samu najjan ta da garki ya da fati ruwa madan wani da ta da na mutum da zai dawar gida na beta da namiji su da ba dan kwana zai dawar gida na beta da namiji su da baban dan kwana ka ne da maza ka da shi maza da na gurin da gare na ta da na gurin da gare na ta da na ba da ta dawar gida na beta da namiji su da ba. kwana zai dawar gida na beta da namiji su da ba. dan kwana zai dawar gida na beta da namiji su da ba.